กุโตปิปัจจิมาชนะตา 花开。 ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรั สามมา ทาเทวมนุษย์านังเป็นครูผู้สอนของเอวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุตร ทิติงกะโรมะเสบุตทวารหันตวารตาทิคุณาทิยุตโต พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ มีความประเสริฐ โตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์บุเพสิโยสุชนตังกรมลังวสุ ื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้า บุธาสาหันมิยาเบมิสาริรังทีมิตังทิดังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า วันดันโตหังจริสามิพุทธาเสวสุโพทิตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากพระพุทธามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารน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 ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาบุตรังมีวันดมาเนยยังปุญญาปัสสุทังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า ได้ควรคว้า สัพเพติอันตรายามิมหิสุตัสสเตกัสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยวาจายวเทตสสาวา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 ขอพระพุทธเจ้าทรงงดสิ่งโทษด้วนเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวาพุทเท เพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป อันดมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส สันทิติโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง อาคาลิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เอหิปัสสิโก ครกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปาญิโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว ปัจจักังเวทิตาโบวินยูหิติ เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดมยังธรรมาพิคิติงกะโรมาเซสวาสดาปัตตาริกุณโยคาวาเซนเสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐพระ ระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคากัปริยติวิโมกขเปโตเป็นธรรมนั้นจำแนกเป็นมารคผปริยานและนิพพาน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 ดุติยานุสติทานัง วันดามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองที่สองด้วยเสียงกล่าว ธรรมาสหัสสิดาโสวาธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรม พระธรรมเป็นนายมีอิสระเนื้อข้าพระเจ้า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 อบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรม วันนันัวหังจาริสามิธรรมาเสวะสุธรรมธรรมข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากพระพุทธธรรม ซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรม นาติเมสารนังอัญญังธรรมโมเมสารนังวรัง สารนาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารนาอันประเสริฐของข้าพระเจ้า เอเตนะสัจวะเทนวะเทยังสาธุสาสนี ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันดมาเนยยังปุญญังปัสสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระธรรม ได้ควนขวายบุญใดในบัดนี้ สาบเพติอันตรายามิมาเหสุงตาสสเตชะสาอันตรายทั้งปวง อย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น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 ธรมโมปฏิทันอันตัวแกยันตังขอพระธรรมจงมดซึ่งโทษดวงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวธรรมมี เพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป ทันดัมยังสังขารนุสติในยังกโรมาเซสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า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 ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าู่ไรปฏิบัติสมควรแล้วยาติรังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสายุคานิอาตาปุริสบุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่ นาเปรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ เอสาพระทาวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนยโยเป็นทรงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา ปาหุเนยโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับดาคินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน อันชลีการนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอันชลี อนุตรังปุญญาเขตังโลกาสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ทันดัมยังสังทาพิกิติงกาโรมาเซ สัทธามโชสุปฏิปาติคุณานิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาพิโทอริยบุคลาสังคเสโท เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกสีราทิธรรมปวราสยกายติโตมีกายและจิตนานอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวร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 สังโฆดุขาสัทตาตาจาวิทาตาจาริตาสมิพระทรงเป็นเรื่องการจาดทุกและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังขาสาหังนิยาเดมิสาริรันชีวิตันจิดัง ข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันดันตุหังจริสามีสังฆาโสปฏิปันนาตังข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่จากพระพุทธรรมซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ นาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังสารณาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มี พระทรงเป็นสารณาอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสักวะเชนวะเทยังสาธุสาสนี ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสางทางเมวันนมาเนนยังปุญญังปัสสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระสงฆ์ ได้ควรควายบุญใดในบาทนี้ สาเพติอันตรายามีมาเสุมปัสสเตชะสาอันตรายตั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น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 หันดัมยังอภินาหาปัจจเวคณาปาทั้งพนาหามาเซ ชาราธรรมโมนีเรา มีความแก่เป็นธรรมดา ชารังอนาติโต เราจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ บายาทิธรรมโมลีเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา บายาทิงอนาติโต เราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มหารณธรรมโมมีเรามีความตายเป็นธรรมดามารณังอนาติโต เราจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สาเปหิเมติเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นไปต่างๆคือว่าจากพระพระจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามมสสโกมีเรามีกรรมเป็นของ ของตนกรรมดายาโท เราเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมโยนีเราเป็นผู้มีกรรมเป็นกรรมเนิดกรรมพันธุ เราเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโน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 เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เอวังธรรมเหิยตินะปัจเจเวทิตพานเราจะพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกวันแลเปิดไปหน้าสามสิบเจ็ดแผ่เมตตา สัเพสัตตาอนวาสัตว์ทงได้ทังปวงที่เป็นเพื่อนทูก บียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิทาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุข กายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทางสิ้นนี้เธอกรวดน้ำเย็นไม่ต้องแปรหันดมยังวุติสนาทิธานาคา ทายโยภนามาเส อิมินาปุญญากรรมเมนาอุปชายาคุณตาระอาจาริโยปการาจามาตาปิตาจยาตตาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันทานราปิชา รามามาราชอินทาจโลกาภาราชเทวตายาโมมิตามนุสสาจามาจตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขิโหนตุคุญญาณิปัตตานิเม สุขังจักขิวิทังเทงทุกิปังปาเปทะโวมะทังอิมินาปุญญากรรมเมนะอิมินาอุติเสนาจักขิปังสุรเพเทวะกันหุปาดานาเชตานัง เยสังตานินาธรรมายาวานิพานโตมหัง นาสันตุสัพพะดาเยวายัตถาชาโตภเวภเวอุชุติตังสติปัญญาสัมเลโกวิริยังยินา มาลาทันตุโลกาสังกาตุนจาวิเยสุเมบุตราทิภาวะโรนาโตธรรมโมนาโตวารุตธรมโม นาโตปเทกาบุตโธจะสังโฆนาโตตโรมนังเตโสตมานุภาเวนะ มาโรกาสังรักันตุมาก็การทำวัดเย็นก็สิ้นสุด แต่เพียงเท่านี้ คลาคาทายโยภะนามาเซ สัมบุตโตทิปัฏฐานเสโทนิสิ ติ านขอพระพิบานชินามานิรันเทินบทหน้าสี่สิบบทพิจารณาสังขารและต่อด้วยพระคุณห้า Oh. you มาใช้กรรมในชาตินี้มา